azkenean lortu da eh, elkargo hau eta e, importanta atxemaiten ginuen bateratze eh, horren e, e, Aldiz, azpimarratzeko paradada baita ere, Eh, proiektu eh, subiranista edo eh, eskual buru aldeko proiektua. Ez dela hortan gelditzen, zerren eskual elkargo batek, elkargo batek berez ez ditu baita ezpada aseko emengo erritaren beharrak, momentuko mugatua baita, jate baterako ez du sufragio universal zuzena, ez da egitura hain demokratikoa momentuko eta zentzu hortan ere uh, izanen da uh, oraindik egitekoa. Gernikan eginen dela ere, bitoki menan uh, nola zori? Bai, e egiten alginuan e, berri egun e, bakar bat, e, jakinez erri bera dela, baina bon, irudikatzen alda modu deszentralizatuan ere, eta guk preseski importanta maiten ginoen aurten ustaritzen ere antolatzea markatzeko eman den pausori maila instituzionalean.